جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا لبيك رب ب ب بي tačka l crtica ihlas tačka com جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن يا من تمادوا للشر قادوا يا من تمادوا للشر قادوا لا لن تسودوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا علما يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallame, njegovu porodicu, časni ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Na samom početku, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Čini na braćo i poštovani sestre, oni koji slušaju preko interneta, danas ćemo progovoriti o jednoj temi, pomeni i te kako bitnoj temi, pod nazivom Ahlak velikana. Ali prije nego što počnemo sa izlaganjem, da napomenimo da je ovo samo jedan dio u jednom serijalu o ahlaku. Prvo predavanje bi trebalo da bude ovo ahlak velikana, drugo predavanje bi trebalo i možda treće da bude načini, oko 50 načina kako čovjek može da stekni dobar ahlak. Nakon toga ćemo držati jedno predavanje ili dvoje poslanik najbolji učitelj. Na početku velikani, ahlak velikana. Velikani su, braću moja draga, oni ljudi koji su zacrtali u svome životu visoke ciljeve. Oni koji su se uzdigli od toga da rade one stvari koje im, koje im ne doliči. To su oni ljudi koji su nisu zadovoljni da budu mulje koje nosi bujica. To su oni ljudi koji ne možeš naljutiti sa jednom riječu a zadovoljiti ih sa drugom. Ni ne veseli hvala, niti srdi nečija, nečije kuđenje. Oni ne vole osobe zato što ih hvali, a suprotno tome oni ne mrze osobe zato što ih kude. To su oni koji ne slijede svoje duše. Ne vole radi njih, niti mrze radi njih. Kada kažemo riječ velikani, ne mislimo lju, na ljude koji su poodmakli u svojim godinama. Niti mislimo na funkcionire. Niti mislimo na neke druge ljude, već mislimo na ljude sa visokim ambicijama. Vis, mislimo na ljude sa visokim moralom, ljudima koji su širokogrudni. Onim ljudima koji ne radi samo za svoju ličnu korist, već radi za dobrobit muslimana općenito. Mi, braćo moja draga, mislim da je svima vama jasno, a ako nekome nije, inšala, pokušat ćemo mu to dokazati kroz ovo predavanje i te kako smo potrebni ovakvi tema. Koliko je brakova koji su rastureni, koliko je porodica koje su također rasturene zbog problema, a vidjet ćemo da se to dosta puta vraća zbog ahlaka. Koliko je ljubavi koja je nekada bila pa je prerasla u mržnju. Koliko je prijateljstva koje je bilo pa je preraslo u mržnju. A to, braćo moja draga, u većini slučajeva zbog slabosti duži, duši, udovoljavanja zlu duši, pa čovjek voli radi duši, mrzi radi duši, čovjek se boji, bori zbog svog srca. Ne prima ni od kog da mu uradi neko loše djelo. I ako mu neko uradi, nema halala. Taj čovjek ne zna oprostiti. Taj čovjek ne zna halaliti. Zaboravi svako učinjeno dobro djelo. Zaboravi stare veze. Sve se to zaboravi samo zbog jednog djela. Zašto ova niskost, braćo moja draga? Zašto se čovjek pusti na ovako niske nivoje? To je samo vezanje čovjeka za njegovu osnovu, to jest jednu od dvije osnove materije od čega je čovjek stvoren. A čovjek je stvoren kao što znamo od zemlje i od udahnuća duši. Pa kada čovjek počne da se veži za zemlju, ona ga privlači sebi kako god se sadnje njoj, tako se sadnje i kvari njegov ahlak. I rade one stvari koji se razumni ljudi stidi. Kada čovjek uspije, braćo moja draga, da ostavi ove okove, tada se uzdiže, uzdiže se njegov ahlak, zaboravi na sebe. On postaje široko ogrudan u svim životu sa drugima, strpljivo podnosi njihove uvrede, grijehe, slabosti i sve on to podnosi a to se ne može osim sa velikim ahlakom. Braćo moja draga, ove riječi koje ćemo čuti upućene su prvo vašem predavaču, a zatim svima vama. Nemojte da neko misli da ovo govorimo nekom na ulici. Ovo govorimo svakom od nas pojedinačno nek svak ovo predavanje doživi kao da ga ja govorim njemu lično. Razmišljajmo, braću moja draga, o ovom predavanju na način da želimo da se popravimo. Da želimo da popravimo svoj ahlak, da popravimo svoj život, da od noćas vratimo se svojim porodicama sa drugim licem. Da se vratimo svojim porodicama sa novom dušom, da se vratimo sa okrenutom stranicom, novom stranicom u životu. Ova tematika, braćo moja draga, upućena je svim vrstama ljudi. Upućena je učenjacima, upućena je dajama, upućena je pedagogima, upućena je direktorima, upućena je prijesednicima, upućena je općim masama muslimana. Svako treba da sebe traži u ovoj tematici. Normalno, svako onaj koji želi potpunost u svome ahlaku, a poznato je da svako žudi ka potpunosti. I svakog čovjeka kada bi mu kazao da je prost, da je bjednik, da je nedorastao, svako bi se ljutio. Zato, ako hoćemo potpunost, da kažemo treba da se svi složimo oko toga da je potpunost nešto lijepo, potpunost u ahlaku, da je stvar za kojom svi žude. Duša je takva, braću moja draga, da voli da sluša o ahlaku, o lijepim stvarima. Boži poslanici da nisu bili slati, osim da pozivaju ljude u lijep ahlak, sigurno bi to bilo dovoljno da im se ljudi odazovu. Kao što smo rekli, većinom svako voli da sluša o lijepom ahlaku, o primjerima Selefa, primjerima Božijeg poslanika. Ali gdje je problem? Problem dolazi kada dođe praktično praktikovanje tog ahlaka. Tada dolazi problem. Tada kada se postavimo na mejdan praktikovanja ahlaka, tada zakažimo gdje se pokazuju pojedinačne vrijednosti i njihova stvarnost. Nije, braćo moja draga, pojenta da slušamo predavanja o ahlaku, već je pojenta da ta predavanja provedemo u svoj svakodnevni život. Nije, braću, moja draga poenta da se smiješ ljudima kada si u blagostanju, kada si u izobilju, već je poenta, pravi ahlak, stvarnost ahlaka je da se u svakoj situaciji ponašaš lijepo prema svojoj braći muslimanima. Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje sa imenom, odnosno naziva se imenom i opisuje se svojstvom el asm, a to je oprost. To je oprost da čovjek oprosti grijehe, da oprosti greške, ne kažnjava zbog isti i ne žuri u kažnjavanju zbog njih. Svako od nas treba bi, braćo moja draga, da postavi sebi pitanje da li je velikan u ovom znači segmentu koje mi govorimo kada je u pitanju ahlak. Prije nego što počnemo iznositi mnoge primjere iz života Selefa, da spominimo jednu stvar, a to je da dosta ljudi brka dva pojma, a to je, braćo moja draga, osveta i triumf za vjeru i osveta i triumf za naše biće. Ponekad izađemo na mrgođeni kada vidimo nekog čovjeka, da kažemo koji radi grijehe. I pod plaštom vjere, borbe za vjerom, borbe za imanom, mi se osvećujemo tom čovjeku, a dosta puta, dosta puta, iza toga stoje neki lični interesi i slabosti svakog od nas. Također često nam se dešava da se pomiješa svojstvo slavi, snagi, ugleda sa svojstvom osreti za ličnost i želje za istim uzraćanjem. Ponekad kažemo ono što ne bi trebali, a sve to pod plaštom borbe za islam. A dosta puta, kao što smo rekli, dosta puta i da toga stoje lični interesi. A naročito ako dođe i šeitan Allahu prokletstvo neka je na njega, pa čovjeku kaže, ako halališ, ljudi će te smatrati slabićem. Spomenut ćemo, braćo moja draga, jest da je malo uvod poduži, ali ćemo sigurno spomenuti dosta primjera kroz čiju prizmu ćemo mi moći izvagati sebe i svoje stanje kada je u pitanju ahlak. Svako će moći naći sebe, bio daja, bio misionar, bio direktor, bio supružnik, bio komšija, bio direktor šta god, svako od nas ko sjedni moći će naći sebe u tim primjerima. Primjeri koji će nam pojasniti našu udaljenost u ahlaku od onih ljudi na koje se mi dosta puta pozivamo. To neće, braćo moja draga, nažalost, biti primjeri iz života Božjeg poslanika, sallallahu alihi wasallame. On je u svemu doživio vrhunac, Njegov ahlak je upisala Aisha radijallahu ta'ala anha sa jednom bečencom kaže kane hulukuhu Kur'an. Njegov ahlak, moral je bio Kur'an. Pa šta misliš o osobi čiji je moral i čiji ahlak je Kur'an? Ali rekli smo da ćemo mi održati o tome posebno predavanje. Nećemo spominjati praksu Božijeg poslanika iz još jednog razloga kako to ne bi bio nekom je dokaz da kaže Boži poslanik je pomognut od Allaha. Allah Đelešanu je udio šeitana od strani od njega još kada je bio dječak u plemenu Beni Sad. Također prije nego što je ošao na Isra, vol mi Arađ, također njegovo srce je oprano u zlatnoj posudi u vodi Zemzem. Da ne bi neko nam to okazao, mi ćemo navesti primjere Selefa, onih ljudi na koje se mi pozivamo, pa da bi se tu mogli svi izvagati. A neke primjere ćemo namjerno spomenuti iz života Božijeg poslanika, jer ti primjeri kada bi bili spomenuti na bilo čije ime, možda bi i ljudi negirali ili bi ih pogrešno protumačili. Ali kada se spomenu kao praksa Božijeg poslanika, onda se na njih gleda drugačijim. I još jedna stvar prije nego što počnemo navoditi primjere, a to je, braćo moja draga, da treba da se preispitamo kada su u pitanju naša obhođenja prema ljudima griješnicima. Ljudima koji su u svome životu sakupili iman i griješenje, iman i bidate, iman i šubhe, nejasnoće u vjeri stav ehli sunneta od džemata, a mi smo od njih, jeste da se ti ljudi vole zbog njihovog imana, a da se preziru shodno njihovim grijesima. A ne više od toga, gdje smo mi dosta puta govorili da mi povrkamo dosta puta lončiće i ljude koji su muslimani, stoje sa nama u istom sapu dosta puta zbog nekih stvari, bidata ili grijeha koje treba ocijeniti mi prezirimo više nego što prezirimo one ljude koji su se jasno deklarisali kao kjafiri. Poslušajmo, braću moja draga, nekoliko primjera. Pokušat ćemo da ne odužimo, a ako i odužimo, bit će sigurno u tome koristi. Prvi primjer, primjer imama Muhaddisa Fatiha Ahmed ibn Hanbala. U njegovo vrijeme se pojavila jedna velika fitna, a to je da su nametnuta islamskim učenjacima mišljenja da je Kur'an stvoren. Pa je imam Ibn Ahmed Ibn Hanbel bio jedan od rijetkih imama i rijetkih učenjaka koji je ostao čvrst na tome da je Allah da je Kur'an Allahov govor objavljen od njega subhanahu wa ta'ala on i velik znači jedna mala manjina islamskih učenjaka Na tom putu imam Ahmed ibn Hanbel doživio je velika mučenja, velike patnje, doživio je zatvoranja u zatvor. Do te mjere da su ga izvodili na velikim žigama, bićevali ga za vrijeme posta, do te mjere da bi gubio svijest. I šta je taj imam Ahmed ibn Hanbel kada je izašao iz zatvora rekao? Poslušajmo šta je rekao. Nikada se nije ljutio zbog sebe, kada je se ljutio, ljutio je se radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Govorio je nakon što je pušten, kogod me je spomenuo, ja mu halalim. Halalio sam Ebu Ishaku, a to je poznati halifa Mu'tesim. Jer sam čuo Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže, pa neka oprosti, pa zar ne volite da Allah subhanahu wa ta'ala oprosti vama. Imam Ahmed ibn Hanbel, čije su osobine bile toliko visoke da nije htio da se spusti na tako nizak nivo da nekome ne halali. A mi, gdje smo mi? Prvo kada dođemo u sukob s nekim, ja ti neću halal, vidjet ćemo se na dan kada budemo stajali pred uzvišenim gospodarom. Ahmed ibn, Ahmed ibn Hanbel je bio uzvišeniji od toga da se spusti na tako nizak nivo da nekome nešto ne halali. Možeš li dozvoliti o brate? O sestro, da Allah Đelešanuhu nekoga muči zbog tvog prava. Zato što si ti rekao da mu nećeš halalci. Gdje smo mi od ovih primjera? Vidjet ćemo dosta primjera, a svaki od ovih primjera rekli smo da bi svako od nas trebao da ga svata kao da se njemu govori. Vidimo, braćo moja draga, Ahmeda ibn Hanbela, da nije otvorio dosije kad je izašao iz zatora pa rekao, ovaj me je pomogao, ovaj me nije pomogao, ovaj me je mogao pomoći, ovaj me je uvalio u zatvor, ovaj, ovaj, ništa, jedna samo riječ, ja sam svima halalijom. U cijeloj biografiji Ahmed ibn Hanbela, koja je kako opširna, nećete naći jednu riječ koju je Ahmed ibn Hanbel progovorio, zbog odbrane svoje ličnosti. Kada je govorio, govorio je braneći Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pogledajmo šehul Islama ibn Tejniju, na koje se mi, elhamdulillah, često pozivamo. Ali, bojim se jedne stvari, da ne zloupotrebljavamo neke učenjake. Mi se pozivamo na šehul Islama ibn Tejniju kada nam njegove fetve odgovaraju. Nemojte, braću, da budemo kao što su neki muslimani danas pa privataju fetve od pojedinih učenjaka samo kada im te fetve odgovaraju. A, te, a kada im fetve od istih ti učenjaka ne odgovaraju, bacaju te fetve za leđa. Ne mojete dozvoliti da budemo ini takvi. Poslušajmo šehu Islama, pa se ogledajmo u njemu, u njegovom životu. Šehul Islam, također, to je sunnet Allahu, subhanahu wa ta'ala, da je ulema, jer hamukallah, da je ulema uvijek zatvarana. Šehul Islam je bio zatvoran, mučen, pačen, prebacivan iz zatvora u zatvor, iz Damaska u Egipt, nekad puštan, nekad zatvaran. Učenjaci tog vremena su se podigli protiv šehul Islama, protiv koga? Protiv šehul Islama, protiv čovjeka koji je cijelu zemlju upotpunio, ispunio svojim znanjem ispunio svojim misionarstvom, ispunio džihadom protiv tog čovjeka, čovjeka koji je zabludeli sekte, sasjekao mačem Kur'ana i Sunneta, protiv takvog čovjeka su se podigli. Protiv šehul Islama ibn Tejnije. A njegove knjige koje mi, fala Allahu, danas čitamo, neke i na bosanskom jeziku, najveći su dokaz veličine tog čovjeka. I poslušajte ahlak, visoke moralne osobine kod tog šehul islama. Kaže se da jedan od najžešćih njegovih neprijatelja bio čovjek iz redova Malikijske pravne škole. Ovo, braćo moja draga, nemoj da ko pogrešno svati, ovo ne umanjuje ništa od Malikijske pravne škole. Čovjek koji se zvao Ibn Mahluf. Čovjek koji je davao fetve da je šehul islam Ibn Tejnije Keafir šehu, da je šehul islam, da je njegova krv halal i dozvoljena. I poslušajte, braćo, umire Ibnu Mahluf za vrijeme života Ibnu Tejnije. I ko je to čuo? Čuo je to njegov najbolji učenik Ibnu Lqajim. Dolazi svome šehu i kaže, moštuluk, moštuluk, umro je naš najveći neprijatelj danas pa je šehu Islam Ibnu Tejmije upitao, a ko je to? Pa mu je rekao Ibnu Mahlus. Šta mislite šta je uradio šehu Islam Ibnu Tejmije, na kojeg se mi pozivamo često? Je li učinio seždu zahvali? Nije tako mi Allaha. Kaže Ibnu Qajim, dobro me je nakritikovo zbog tih mojih riječi. Pa je rekao, inna lillahi, wa inna ilaihi rađi'un. Mi smo Allahu i njemu se vraćamo. Pa nastavlja Ibn Hajim, pa je kaže, ustao istog momenta, nije čekao sutra, istog momenta, pa je otišao njegovoj familiji, iz, izrazio svoju sauči sa njima u njihovom usivetu i kaže im, ja sam vam na mjestu onoga koji ste izgubili. Što god da vam treba ne od danas, meni se obratite kaže pa su se obradovali, obradovali do te mjere da su upućivali dove za šehu Lislama ibn Tejmiju. Braćo moja draga, gdje smo mi od šehu Lislama ibn Tejmije kada neko od ljudi s koji mi nismo bili u dobrim odnosima danas preseli? Da li odemo njegovoj poroci i uradimo ovo što on uradio? Neko svak, nek svako prispita sebe. Ovo ne mogu osim velikani. Ovo ne mogu ljudi osim oni ljudi koji su se uzbigli od ovog mulja koji nosi bujica. To mogu samo velikani. Oni ljudi koji ne gledaju svoju ličnu korist. Tako mi Allah da je gledao ličnu korist, ne bi mogu učiniti takav postupak. Tako mi Allah također da mi se ponašamo ovako, ovako kako je se ponašao čovjek na kojeg se pozivamo, mnoge ljude bi pridobili u islam. Nažalost, mi svojim ponašanjem više puta odbijamo ljude od islama nego što i pridobijamo u islam. A samim time nismo ništa drugo nego suprotno od onoga što Allah Đelešanu traži od nas i kako opisuje ispravne vjernike, pa kada opisuje mu'mine kaže Ešidda'u alel kufari ruhama'u bejnehum Oni su strogi prema kafirima, ali su milostivi jedni prema drugima. Kakvi smo mi jedni prema drugima? Neka se svako od nas zapita. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Božijem poslaniku وَلَوْ كُنْتَ فَضْوًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ A ti da si pio žestokog srca, grubog, zaista bi se oni razbježali od tebe. Od koga? Od Božijeg poslanika. Od nas se ljudi trebaju razbježati i razbježavaju se kada nismo ljuti, a kamol kada smo ljuti. Pogledajmo sljedeći primjer Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame naspram koga? Naspram Abdullaha ibn Ubeja, poglavara munafika, koji je rekao o Božijem poslaniku mnoge uvrede, a jedna od njih je u hrani svoga psa, pa će te on pojesti. Tu je jedan veliki bjednik, čija duša je niska, čije osobine su slabe, pa ćemo vidjeti kako je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame se ponašao prema njemu. Umro je Abdullah ibn Ubej. Boži poslanik je došao na njegov kabur i dao je svoj kamis, svoju košulju njegovom sinu da ga zamota da mu to bude česin. Pa je tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oprosti kome? Poglavaru mu nafika pa mu Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje in te stagfir lahum sar'ine marratan falen jagfir Allahu lahum ako im ti činiš istikfar kada bi im uradio istikfar 70 puta Allah im neće oprostiti šta kaže Boži poslanik da znam da će im, bo, da će im Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti da ja povećam od 70 puta, ja bi tražio više od 70 puta. Kome? Čovjeku koji je udario na čas Čiju čast? Čast Božijeg poslanika. Čast njegovih supruga. On je bio osoba koja je vodila poznatu potvoru protiv Aiše radijallahu ta'ala anha. I Božiji poslanik dovi za njega. To ne mogu osim velikani. Zato se ovo predavanje zove Ahlak velikana. Da ne bi bili pogrešno svačeni ko što bivamo često. Ovo ne znači, braće moje draga, ostavljanje mržnje i ljubavi u ime Allaha. Ljubavi i mržnja u ime Allaha trebaju da budu u našim srcima. Ali naša lična prava, naša lična prava trebaju da budu daleko od toga. Gdje smo mi od toga? Gdje smo mi od prakse Božijeg poslanika? Mi prvo što kažemo, kažemo, vidjet se na sudnjem danu. Mi ne znamo nešto, što se zove halal. Mi ne znamo nešto što se zove izvini. Mi znamo za ponos koji je dosta puta od šeitana. Takvi ljudi koji ne znaju reći halali ne mogu biti misionari, a mi smo svi misionari. Takvi ljudi prave veću smutnju u redovima muslimana nego što prave red takvi ljudi trebaju izliječiti sebe i svoja bolesna srca, a nakon toga da prijeđu i da čiste srca drugih ljudi. Pogledajmo tog šehul Islama još jednom. Razbolio se šehul Islam u bolesti u kojoj će preseliti. Gdje? Je u bolnici? Nije. U zatvoru? Dolazi mu jedan čovjek, Allah dao da se njegovo srce smiluje, koji ga je vrijeđao cijeli život. Dolazi mu i kaže, halali, oprosti, griješili smo prema tebi. Samo je šehol islam, Ibnu Tejni je rekao, ili mu rekao, ne, sad mi dolaziš, ja umirem u zatvoru. Ne, kaže, halalio sam tebi i svima muslimanima koji su me vrijeđali ne znajući da sam ja na istini. Halalio sam, kaže, kralju Nasiru, jer je on ono što je radio, naređivo da budem zatvaran, radio slijedeći drugi. I ne samo to, mnogo veće djelo je uradio šehu Lissam ibn Tejmije. Allah Đelešanu da mu podari džennet. Kaže za vrijeme njegovog života taj kralj Nasir imao je vlast pa se je desio državni udar. Vlast je preuzeo čovjek koji se zvao Muzafer pa učenjaci koji su bili odani šejhu Nasiru kada je došao mu zafer samo s obuku i novije dresove i postali garda kralja mu zafera. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da se kralj Nasir opet vrati na vlast. Da svrgne tog mu zafera. I šta se je desilo? Pozvao je te pravnike. Kad je? Kad je? u ulemu i postavio i predase. A oni oborili glavu. Čekaju šta će uraditi. Njemu treba samo jedan kec pa da ih pobije. Naređuje da se pusti iz atvora ko? Šehul Islam, Ibnu Tejmije. I kaže, kada su ugledali, vidjeli su da ide neko iz daljine. Nisu ga mogli, kaže, prepoznati. Pa kada se je primakao, vidjeli su da je to šehu listan ibn Nutejnije i rekli su sada će doći samo još petva i odeši nem glave sa ramena. Pa navode ljudi koji prenose tu priču, kaže pa je Melik Nasir ustao u znak poštovanja šehu Islamu, a do juče ga zatvorom. Allah zna kako je to poštovanje. Pa ga je, kaže, pozdravio i zagrlio pa ga je, kaže, uzeo u stranu i tiho počeo govoriti sa njim da prisutni ne čuju, kaže, šta misliš o ovima ovdje, zna se, znači šta misliš o njima nakon što su uradili ono što su uradili. Kaže, veliki učenjak, kaže velikan Islama, šehul Islam, pa sam prepoznao u njemu da hoće da im se osvjetni. Nije tražio Allahovo zadovoljstvo, nije tražio da uzvisi Allahovu vjeru pa sam kaže, rekao, počeo sam da ih valim kako nisam nikad nikog u životu valio. Jel se zadovoljio velik nasir sa tim? Nije. Ima on još aduta u rukavu. Kaže, pa je iz džepa izvadio papire na kojim je njihovim rukopisom pisalo da je šehul islam ibn Tejnije kjafir i da daju dozvolu da bude ubijen i da oni nosi njegovu krv. Pa je rekao, vidiš li šta su oni o tebi rekli? Šta mislite da je opet Šeul Islam bio jedan bjednik? Kako bi se on lijepo tu mogao graditi snavom pa kaže, pobi, a usput jednim metkom dva zesa da i svoj čev popuni. Kaže Šeul Islam i Usejmije, što se tiče mog prava, a ti meni spominješ moje pravo, ja s njima halalim kaže o njemu, ako bi njih pobio, ko će ti voditi državu, ko će ti biti kadije, ko će ti biti ulema, i kaže time smirio kralja. Šehul Islam oprašta ljudima koji su ga dojuče proglašavali keafirom, koji su se udarali u prsa i govorili mi snosimo njegovu krv, njegova krv je halal. Gdje smo mi od šehu Islama ibn Tejniju? To ne mogu osim velikani. Vidimo, braće moja draga, da šehul Islam nije dijelio ljude na dvije skupine. Skupina koja mu je pomagala i skupina koja mu je odmagala, već je jednom riječju halalio svim ljudima. Kaže taj isti Ibn Mahluf, koji je bio jedan najveći njegov neprijatelj, kaže nismo vidjeli većeg insana i većeg velikana od šehul Islama Ibn Tejmije njegovi neprijatelji mu svjedoči. Kaže, mi kada smo se borili protiv njega, koristili smo sva moguća sredstva. A on kad je imao priliku, kaže da nas pobije, kaže halalio je svima nama. Ovo je ono, braćo moja draga, čime se pridobivaju ljudske duše. Pa makar bile i neprijateljski raspoložene prema nama, a šta je onda govoriti kada su u pitanju duše koje su prijateljski raspoložene on, prema nama. Kaže Junus Esfadefi, raspravljao sam jednog dana sa šafijom, a to su imami. I vallahi, nisu dostigli tu deređu imameta osim zbog nečeg velikog. Kaže, raspravljao sam sa imamom šafijom, pa se nismo, kaže, mogli nikako dogovoriti. Kaže, pa smo se razišli na tome, pa sutra sam kaj sve opet imama Šafiju, pa me je uzeo za ruku i kaži, o Ebu Musa, ako se nismo jučer mogli dogovoriti na onom pitanju, to ne znači da danas trebamo biti, da ne trebamo biti braća. Ne smije to biti razlog da mi ne budemo braća. Također pogledajmo primjer čovjeka koji se zvao Elvezir ibn Hubeira. Danas ćemo ga malo više citirati braćo halalce, ali ovo su stvari koje moramo spomenuti. U smislu halalce malo će se možda otvijegnuti spominjanje ovih primjera. Ibn Hubeira je bio ministar. Allah ga počastio da je bio ministar u svojoj državi, a bio je veliki učenjak. Jedne prilike je bio u svome tijelu i spomenuo jedno pitanje, morat ćemo ga skratiti malo. I kaže, u njegovom tijelu su sjedili veliki učenjaci. I rekao je, kaže, ovo pitanje koje danas obrađujemo, po njemu je se, kaže, imam Ibnu Ahmed, Ahmed Ibnu Hanbel, znači izjasnio suprotno od onoga što ste izjasnile ostali tri pravne škole. Pa je ustao čovjek i kaže, nije tako, ima malike istog tog stava bio. Čovjek koji se zvao Ebu Muhammed El Eširi. Kaže mu, El Vezir, evo knjige koji svjedoče ono što ja govorim kaže on i dalje ne, to je stav imama Ibnu Malika. Malika. Kaže, u lema ostala istog međlica kažu, to je stav. Kaže on, čovjek i dalje uporan, nije. Kaže mu Elvezir Ibnu Hubeira, isprovociran, jesi li hajvan? Jesi li ti hajvan, zar ne smataš? Mi te svi ubjeđujemo, donosimo ti knjige, donosimo ti ovo, donosimo ti ono, ti ništa. I šta, braću moja draga? Šta mislite kada ja nekom od vas, ne do Allah, reku tako nešto? Da li bi ikad u životu više došlo na ovo predavanje? Ja garantujem, prije nego što dadnite odgovor, iako nije običaj da dajem odgovore prije nego što čudim od vas, da ne bi nikad u životu došao. Volio bi više sest nešto ružno nego da mene sretni. Ali taj Ebu Muhammed El Eširi sutra opet u Haliku i kada je trebao početi dert, kaže El Wazir ibn Hubeira, stop. Kaže, desilo je se jučer ono što je se desilo. Vi ste to čuli. Ja pozivam Ebu Muhammeda El Eširija da se osveti meni odmazdu, kaže El Qisas, El Qisas. Nek uradi ono što sam nija njemu uradio, jer ja zaista nisam bolji ni od, ni od kog od vas, ja sam samo jedan od vas par riječi, džabi, ništa ne kostaju. Kaže, toliko su te riječi ostavile traga u tom cijelu da su svi plakali. Pa je odbio normalno Ebu Muhammed da to kaže, pa su se na kraju dogovorili, ako nećeš što kažu krvarinu, evo ti iskup, pa mu je platio neke njegove dugove kako bi i on bio miran i ovaj da se iskupi za grijeh koji je počinio prema svom bratu muslimanu. I zato, braću moja draga, vidimo da se ti primjeri spominju nakon stotine godina. Zato što zaista vrijede toga. Zato, braću moja draga, uzdignimo se od niskih stepeni, odlijepimo se od zemlje, od mulja. Zato svako neka postavi pitanje sebi šta bi uradio da čuje da ga neko provocira nekim, da kažemo, ružnim riječima. Kaže, rekao je Imam Šafija, ovo braćo moja draga, jest malo duže, ali zapamtite. Kaže, kada ti dođe od tvoga brata, muslimana, neko koga voliš, nešto što nije lijepo, kaže, prije nego što reaguješ, dobro to provjeri. Prije nego što neprijateljski uzvratiš, otiđi i sretni ga. Sretni se sa njime, pa ga kaže, lijepo upitaj, ali ne kazuj ko ti je rekao, jesi li ti to rekao? Ako kaže, rekli nisam, samo mu rekli, ti si kod nas povjerljiviji od ostalih i završila priča. Ako kaže, rekni jesam, prije nego što počneš nova pitanja, pokušaj mu naći izgovor za to. Ako ne mogneš, kaže, toliko ti bude tjesna duša, kaži mu, šta je te, kaže, ponijelo da to kažiš. Pa ako kaže, spomeni nešto što je prihvatljivo, to prihvati. Ako bude neprihvatljivo, šta ćeš, kaže, uraditi? Upiši mu samo jednu greškicu i kaže ti tada imaš izabir između dvije stvari. Ili mu uzvrati istom mjerom, a mi kad vraćamo uvijek s kamatama vraćamo. Mi kad nam neko jedno, mi deset. Ili kaže halali, a ako halališ, to je bliže bogobojaznošću. bogobojaznošću. Također kaže imam šafija Junusu Esadefiju, ako imaš prijatelja, dobro ga čuvaj, jer je teško naći prijatelja a lako ga je izgubiti. Mi, braćo moja draga, nažalost, razlikujemo se kada se u pitanju poimanje tuđih riječi. Neke riječi koje su dvosmisleno, mi, nažalost, u većini slučajeva svačamo i na najgori mogući način. A trebalo bi da ih svatamo na najbolji mogući način. Malo je ljudi koji loše riječi svataju na lijep način, pokušavaju. Kaže, rekao je jedan islamski učenjak Rađa ibn Hajbe, Men len ju ahi illa men la ajde fihi kalle sadiquhu, ومن عاتب إخوانه لكل ذنب كثر عدوه onaj kaže čovjek koji hoće da traži prijatelje bez ikakvih mahana, taj će kaže zaista imati malo prijatelja. Ako bude kritikovao, kritikovao svoju braću zbog svakog grijeha, imaće kaže mnogo neprijatelja. poslušajmo primjer Safije, žene Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kaže imala jednu sluškinju. Poznato je da je Safija bila židovka, pa je primila islam, pa je Božijeg poslanik u ženju. I dolazi sluškinja Omeru radijallahu ta'ala anhu i kaže mu za njegovog znači hilafeta, o Omere, Safija kaže voli subotu, zato što je subota znači židovski sedmični praznik i kaže posjećuje židove, Omer pametan, pravedan, ne presuđuje dok ne drugu stranu, pa poziva Safiju, pa kaže, Safija je listina to. Kaže, Safija, prestala sam voljeti subotu, od kako mi Allah zamijenio petkom, to jest kako sam primila islam, a židove obilazim zato, kaže, što ima, imam tu svojih rođaka, pa pazim rodinske veze. Pa se okreće Safija, ona koja je odgojena u najboljoj školi, koja ikad postojala na zemlji, školi Božije kostanika, okreći se svoje služavke, kaže, šta je te nadelo da to kažiš? Ona kratko odgovara jednu riječ, kaže šeitan. Kaže, slobodna si, od danas si slobodna. Znači, moja draga, ovo na izbje dama nije ništa veliko. Ali zamislite da vi imate jednog slugu koji je 24 sata vama na raspolaganju. Šta god tebi mrsko, haj sluga. I da ti sutra kažeš u slugi slobodan si. Tako mi Allaha razmišljao bi deset godina da ga oslobodiš. Bilo bi ti žao zato što smo svi ljen dohani. Ali ona uzdiže se na jedan visoki moral na nivo velikana i kaže ti si slobodna. U ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Svako neka postavi sebi pitanje kako bi se ponašao u ovoj situaciji. Kako bi se ponašali da dođemo u situaciju da stavimo ruku u džep kada ono nema novčanika. U njemu dokumentacija, u njemu pare, kredit. Nećemo govoriti malo kamati. I šta bi? Sigurno bi bilo klijetni, ona najmanja bi bila potrošio i u lijekove. To ono najmanji. A šta bi bilo najveći sad svodno mašti? Ali bilo bi svašta. Pogledajmo učenike Božijeg poslanika kako reaguju. Abdullah ibn Mes'ud učenik najboljeg profesora. Kaže jedne prilike krenuo iz kuće i kaže pare i u turban stavi gore. Ošao na pijacu, kupio što mu je trebalo, u turban nema. Kaže ljudi šta je? Ukralo kaže pare. Sada se ljudi počeli kukat, počeli dovit, počeli psovat, pa gore, pa dole. Šta je rekao Abdullah ibn Mesud? Šta mislite? kaže o gospodaru, dova, ali nemojte misliti da je protiv, vego za čovjeka. O gospodaru, kaže, ako su mu bile pare potrebne, podar mu bereket u njima. Ne Čovjek se ba dobro koristi. A ako je, kaže, tu uradio, iz toga što se ne boji tebe, kaj učin da to bude njegov zadnji grije. Da to čovjek uradi, posle toga se pokaje Bogu. Završio Abdullah ibn Mesud priču o novčaniku. Poslušajmo priču Zainula Abidina, poznata osoba, velikan, muslimanski. To je ko? Alija, sin Hasanov, sin Ali Ibn Rebi Taliba. Znači praunuk Božijeg poslanika. Sjedi jedne prilike u sjelu i dolazi mu njegov Amidžić. Između njega i njegovog Amidžića su bile neke razmjerice. Dolazi mu Amidžić u tom sjelu I kažu oni koji su to slušali, nije ostavio ni jednu ružnu riječ koja se mogla kazati da mu je nije rekao. ve Kaže Zinu Labidin šuti što bi rekli naši ljudi ko zaliven. Ni riječ. Ovaj se ispričao, vidio nikomu ne odgovara, otišao kući. Zinu Labidin sjedio, razišlo se cijelo i on kući. Dolazi noć. U noći radi ono uprsima. I Zeynul Abidin odlazi njemu na vrata. Što mislite šta je ponio sa sobom? Znam da svak misli ono što da je bio tada mitraljezan, da sad bi rekao mitraljez. Nije bilo mitraljezan. Nije ponio ni sad, ništa. Goli ruku. Ošao pokucu na vrata. Izlazi njegov Amidžić. Šta mislite šta mu je rekao? Kaže o Amidžiću. Ako istina ono što si danas rekao, molim Allah da meni oprosti. Znači ako se primjeri toliko ima ružnih osobina, molim Allah da mi oprosti. A ako nije istina, molim Allah da tebi oprosti. Esselamu alaikum i nazad. Ništa više. Kaže, toliko je bio potrešen taj čovjek da je krenuo za njim, da ga moli, kumi, halali, halali. Kaže, ja sam ti već halalio, završena priča, selam alaikum, halal. Velikani. Ahlak, velikana. Naziv predavanja. Poslušajmo jedan primjer drugi od jednog drugog velikana koji se zvao Omer ibn Abdul Aziz, neki ga zovu peti pravedni halifa. Nastupila mu smrt, smrtne muke. Kaže prisutnim kod sebe, a jedan od njih muđahid, kaže šta kaže ljudi pričaju o tome zašto ja umirem, šta je razlog moje smrti. Kaže pričaju da si obstihren. Nije, kaže. Omer ibn Abdulaziz je bio veliki učenjak. Kaže, zonte moga roba slugu. Kaže on slugi, šta je te to navelo da mi staviš otrovu piće? Znao da ga je njegov sluga otrovu. Kaže sluga, dobio sam hiljadu zlatnika da te otrujem i bit ću oslobođen nakon što ti budeš. Ovo dobro, braćo moja draga, ako ništa od noćasnih predavanja ne zapamtite, ovo zapamtite kaže sjedio je jedan dan sa učenicima i diktirao im knjigu El Iftah. Kaže, dolaze ljudi, dovode čovjeka i kažu, ovaj čovjek je ubio našeg brata. Kaže, šej, je li istina? Kaže, jest, mi smo se malo poroškali. I kaže, ja sam ga ubio. Kaže, on njima, oslobodite ga, kaže. Ja ću vam platiti koliko god hoćete, krvarinu za njega i platim šestotina zlatnika. To je jedna fina vreća zlata. Šestotina zlatnika. Kad su oni otišli zadovoljni, kaže, sjedi. Sjedi on malo naredi, on kaže, donesem mu 50 zlatnika i kad je dobio pare, možeš i slobodan si. Gledaju učenici, vjerovatno neki iz familija, vjerovatno, nešto su, rod. Zna se da mi ne pomažemo svim familijima kaže on njemu, šej, te nam kaži, kaže, što si, kaže, se toliko zauzao za vidimo da ti nešto vrijedi u životu. Kaže, jes. Prije 40 godina, kaže, tačno, prvo on njih pita, kaže, vidite li vi da ja ne vidim na desno oko? Kažu, ne vidimo či. 40 godina ne vidim, kaže na njega. Što? Kaže, prije 40 godina išao sam ulicom i nosio sam knjigu, kaže, pika. Naišao, kaže, čovjek, a to je, kaže, ovaj sad, nosio korpu voća. Kaže, men depo nesi korpu? Kaže, nisam ja hamal da nosam korpe, neću. I kaže, popne mi se na kosti, ubije me toliko da mi oko izbio. I nisam ga od tada vidio do danas. 40 godina nisam ga vidio. Čovjek koji mi izbio oko. I kaže, otkupio ga da ga ne ubiju i tu smo dao 50 zlatnika. A mogo jednim metkom dolaze sa voce ga, ubijte ga, što je ubio čovjeka i sela mali, mirna Bosna. Ali, naslov predavanja, nećemo više ponavljati. Ahlak velikana. To su oni ljudi koji su se uzdigli daleko od ostali. Kaže jednom velikom mudracu Ahnefu ibn Kajsu čovjek svađaju se pa mu kaže samo mi kaže reći jednu riječ odma ćeš, kaže, od mene dobit deset. Odma ja svakom loncu poklopat sam. Kaže njemu Ahnef ibn Kajz, pametan, mudrac. Kaže, ti meni reci deset, ja tebi neću već nijedni. To su mudraci i to su islamski velikani. Rekao je arabski pjesnik, citirat ću ove stihove, prevešću zadnja dva, a oni koji znadno arabski nek slušaju i ostali. Kalu se kette wa kad hun سنت قلت لهم إن الجواب لباب شر مفتاه فالعفو عن جاهل وأحمق أدب نعم وللعرض إصلاحه Inna usuda la tufša vohi jesamite kelbu ju'sa jurma vohu alahu. Ako Arapi imaju dobru poeziju. Kaže zadnji samo stih. Znam li gore prevoditi, ali njemu. kaže zaista lavo se svi boje, a oni šute. Oni ne pa, pa hoće da te ljude pazi, šuti. Ko puno pričaš, znaj da nema velike fajde od tebe. Zato, brate, dobro razmisli kako ćeš se postaviti ako sutra doživiš neku neugodnost i neprijatnost na današnjim našim ulicama. Kaže Abdullah ibn Mesud u hadisu koji bježi Buharija i Muslim, kao da gledam u Božijeg poslanika, priča nam o, o jednom od Božijih poslanika, Božiji poslanik naš, priča o nekom drugom Božijem poslaniku, priča, kaže, o njemu kako ga je njegov narod istukao do te njeri, da mu teče krvni zlice. A kaže, on govori, briše krvi govori, o gospodaru, oprosti mom narodu, zaista oni ne znaju. Šta bi bilo kad bi našli nekomu bare krv bosansku proliju. Allah najbolje zna šta bi bilo, ali bilo bi svašta. Dolazi čovjek Božijem poslaniku, sallallahu alaihi wasallame, prevodimo kraj, braći moja drago predavanje, srpite se. Dolazi Božijem poslaniku čovjek, Božiji poslanik u gruboj odjeći, i kaže, čupa ga toliko da je ostao trag na njegovom vratu. Toliko ga jako potigao. I slušajte kako mu se obraća. Na najgori mogući način. Arapi su tada, ashabi smatrali kad neko zovne Božijeg poslanika sa Muhammede, da je to najgori, najgori edep sa Božijim poslanikom, kaže mu, o Muhammede, naredi da mi se dadne od imetka muslimana, kaže, nije to ti ni čačino, ni materino. Šta mislite kako je Boži poslanik reagovao? Kaže, nasmio se, radnite mu, kaže, to što traži. To je Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, onaj kojeg danas ismijavaju na karikaturama i kažu da je terorist. Neka se malo vrate u njegov životopis, pa će vidjeti ono što nisu mogli ni zamisliti, a kamoli da su to negdje pročitali prijam. Šta bi mi, braćo moja draga, uradili kada bi vidjeli <clears throat> u mešćidu djete da dođe i počne vršiti malu nuždu? Ili možda sam im beri? Najmanje što bi rekli bilo je, bilo bi odnahivanje glavom i gdje je babo od ovog djeta, a da ne govorimo o psovki, proklinjanju, izbacivanju djeta iz mešćida, zabranjivanju, donošenju papira i rezolucija da se više djeta ne smije dovoditi u džanju. A šta je Boži poslani, kako je reagovao kada je vidio čovjeka da vrši malu nuždu u džami? A pa sami počeli da reaguju, kaže, pustite ga, jer završi. Kad je završio, kažite, prostite jednu kantu vode i to je to. Ali kakve su te riječi ostavile trag? Kaže onaj čovjek, tako mi Allaha nisam nikad vidio u životu boljeg pedagoga, ni boljeg profesora, ni boljeg učitelja. Tako ostavljaju trag te riječi Božijeg poslanika. Zamislite jednu drugu situaciju. Ima mesčida, klanjamo mi za njim ašam i ostane deset minuta na jednoj seđici. I neko od nas podigne glavu, ne može više, čovjek možda ima krvni pritis, ima nešto, podigne, kad hođino djete, na leđima uhođe sjedi. Što mislite tu? Ja mislim da bi mi svi zajedno skupa otišli do najveće institucija i mijenja i hođu prvo mijenjaj hođu što je oduzio, nismo mi došli klanjati teraviju, mi klanjamo akšam, a drugo hođa što će ti djete u džamiji, znaš da se ne smiju dovoj djeca u džamiju, ponašim, bošnjaštvu mezebu. A Boži i poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike ostao duže na namazu, na seđbi, jedan ashab podigne glavu da vidi šta je, kad jedan od dva unuka Božijeg poslanika sjedi na leđima Božijeg poslanika ošao čovjek na seždu, kada je se završio namaz, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam pojašnjava šta je razlog, pa kaže, ovaj moj sinčić, baš riješ došla, kaže, irtehaleni, uzjašio me. I nisam, kaže, htio da ga ometam, dok nije on sašao sam, kad je on sašao, onda sam ja se digao sa seđbi. Poslanik, salavatullahi alihi, sallallahu wa sallam, I mnogo puta ćemo naći mnoge ljude, braću moja draga, da griješe kada je u pitanju dovođenje djece u džaniju. Kada vide djete u džaniji, bavo to tog djeta da mogu ikako, ali eto, još nije to izmišljeno da se taj čovjek pojede očima. Ali da može ljudi bi ga pojeli. Ne razmišljaju da je taj čovjek možda odvuku ženu u bolnicu, a hoće da dođe u džemat. Ja znam da bi bošnjaci volili da on ode u birtiju, da loči. Nema smetnji sam nemoj nam dolaziti u džanju sa djetom. Nažalost. A vidimo praksu Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, ima malik navodi o jednom insanu koji se zove Kasim ibn Muhammed. Kaže, taj čovjek, kada god bi mu neko došlo da se oko nečega raspravlja, on bi mu rekao, kaže, to oko čega hoće da se raspravljamo, eto tebi. Kaže, u slučaju da je to bilo tvoje, pa tebi i pripada a u slučaju kaže da je bilo moje, ja ti halalim, nemam se ja, kaže, kad raspravljati i neću da se spuštam na tako nizak nivo da se raspravljam sa ljudima. Zato, mo, braćo moja draga, na kraju ovog predavanja moramo spomenuti jednu bitnu stvar, a to je naši odnosi prema našim hanumama kada je u pitanju oprost i halal. Nažalost, mi se dosta puta odnosimo prema našim hanumama kao prema hajvanima. Pa makar te žene, ja znam da griješi, pa makar do te mjere da treba biti razvod braka, ali je li to način da se obhodimo sa ženom koja nam je rodila djecu, sa ženom koja nam sprema ranu, sa ženom kojom su proživjeli dosta toga lijepog i kada napravi jednu grešku, zaboravimo to sve. Zaboravimo to sve. Poslušajmo primjer iz života najboljeg učitelja. Ovo ćemo citirati, jer kada bi citirali neći drugi primjer, vjerovatno bi ljudi rekli papučar nije smio reagovati. Božijem poslaniku sallallahu alaihi wa sallame jedna od njegovih žena šalje on u društvu, u društvu i šalje mu tanjir, zjelu i u njoj hrana. Kada je došla hrana u kuću druge žene, ljubomora poslala sluškinju donesi tanjir i odzemlju. Kaže Boži poslanik sluški, donesi, kaže, sam njezinu posudu. Pokupio hranu, kaže, samo dvije rečence. Hrana za hranu, tanjir za tanjir, probudila se, kaže, ljubomora kod vaše majke. Ništa više. Realno, braćo, šta bi mi uradili da nam to žena uradi pred cijel, da nam uradi bez cijelđijama ma što bi rekli ljudi, kroz, kroz rešeto bi je protiran. Boži poslanik. Ovo da smo naveli primjer da je tu radio Daja, hej, rekli bi papučar, je da žena utirala u rid. Ali hajde, kaži Božim poslaniku, la lala hulukin azim, zaista si ti, visokih moralnih vrijednosti, Boži poslanik. Nije bio papučar, sigurno, ja garantujem. Kaže, braće moja draga, kada je u pitanju taj halal, također se obraćamo i ženama, pošto ima se stara koji slušaju ovo preko interneta, a možete i vi prenijeti svojim hanumama. I one trebaju nama nekad progledati kroz prste. Ne treba zbog jedne greške čovu prekrižiti sto posto, pa taj ovo valja, svaki dan nešto privrijedi. Ne treba ga zbog jedne greške prekrižiti svakom je se dešavaju greške. Ali kad izvagaš koliko taj insan vrijedi, cijeli svoj život donosi u tu kuću da bi Hanuma mogla na vrijeme imati ispremiti i oprati i najmanja greška žena ne priča sa čovjekom. Nisi spremna halaliti čovjeku koji ti cijeli život donosi i čini dobročinstvo. Poslušaj Božijeg poslanika pa se izvagaj na stran tog hadisa dolazi čovjek kad Božijem poslaniku i kaže, o Božiji poslaniće, koliko puta da oprostimo dnevno robu. Robu, nije ženi, nije čovjeku, robu. Znate šta je rob? Rob je roba koja se prodaje. Taj rob ima prava u islamu. A šta mislite kakva su prava čovjeka i ženi? Koliko, kaže puta, pita jednom poslanik šutim. Pita drugi put, poslanik šuti. Pita treći put, poslanik kaže, oprostite mu dnevno 70 puta hadis zabilježio Ebu Davud, šehna sredina, glavni kaže da je sahih. 70 puta. Tako ti Allaha jesi svome djetu i ženi 70 puta oprostio za cijeli život. Nije zadan. Za cijeli život. Saberi pa ćeš vidjeti da nisi došao do 35, pola od 70, kamoli da si došao za cijeli život. Boži postani kaže da se robu oprosti 70 puta dnevno. Allahu ekber, ima lišta ljepši od ovi naši vjeri, ali da se praktikuje onako kako je došla. Kaže jedan od, hajde i nazovemo zadnji primjera, kaže, prenosi se od jednog učenjaka koji se zvao Ibnu Aud. Kaže, prenosi se da imao jednu dobru devu. I kaže, tom devom je išao na hađ i išao je u džihad. To vam je, braću moja draga, da vam ja samo malo to prikažem, pokušam. To je ko da sad imate jednog dobrog Mercedesa, ono 500 sel ili te neke tipe. U to vrijeme ima dobru devu, to je nešto bilo veoma cijenjeno. Išao sa njom na hađ, išao sa njom u džihad. Ko danas nije krenut sa svojim autom na hađ. Malo auta je takvi, par u nas u I Kaže jedne prilike da mi je svome slugi, idi na poji devu. Sluga ko sluga, rob, boli ga briga, nije njegova deva, udari devu, onda udari, onda izbije devi oko. To vam je sad, da vam opet prenesem, ko da mi je djetu, Mercedes i on se vrati, a hauba se ispravila, on ga napravio sudar. Kažu ljudi, e, danas će se vidjeti Ibnu Aunu u sabržu. Danas sve do sad je bilo glum, plah, uđi, ha, da, ali deva ode, ode Mercedes, to da še farov, jedan far, ko, moj ugo. E, tu će, kaže, doći do izražaja. <clears throat> kaže, došao on, kod gazde Ibnu Auna, doveo devu, deva nema oka. Kaže njemu Ibnu Aun, subhanallah. Pa kaže, kad si je već udaru, da nisi našo drugo mjesto osim počina. Aj kaže, barak Allahu fika, to znači Allah ti podario bereket, voz mi iskući slobodan se danas. Da se ne veli šta desilo, idi iskući slobodan se. Oslobodi ono mjesto da ga kazni, sad ćeš mi radi dok mi zaradiš novu, bolju od nje, kaže, barak Allahu fik, slobodan se. To su, braćo moja draga, neki primjeri o velikanima islama koje smo htjeli noćas da spominimo. I samo na kraju da rezimiramo, svi smo svjesni da treba da se okitimo dobim ahlakom. Zato vas pozivam, a sebe prvog od noćas, da se vratimo našim familijama, da smo obukli novo odjelo. Nemojte misliti da je to nifak. Ovo je u pozitivnom smislu. Slobodno se vrate kući bolji. Na vaše hanume primijete da ste nešto pametno čuli. Pa kad dođete kući, ako žena kaže razbila stanje, reci ima drugi u vetrini, stotinu nema veze. Slobodno malo dadite oduška sebi. I na kraju, samo da kažemo da ćemo sljedeće predavanje naše posvijetiti načinima sticanja dobrog ahlaka, možda oko 50 načina, pa vas pozivam u sljedeći petak da prisustujete ako mislite da trebamo mijenjati šta, ako ne trebate mijenjati, نموت دولت زياني دولت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله www.l crtica ihlas.com من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله